ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, מלך עוזר ומשיע ומגן, ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. Baruch Adonai, Baruch Adonai, Magen Avraham. Maak bij dit gebed, bij de Baruch in het begin en bij de Baruch aan het einde van het gebed, een buiging. Eh, richt jezelf op bij Adonai.